Bernard Leire Biarnesak jamaiten du da, hamar biarnoko eta hamar euskaleriko ordezkaiekin, eskualdez berdinetako eta filera gusietakoak. Euskal Herriko izentzu mait, landibareko Patrik bigeren bigerelekian, duzunaritzeko iban pebet lau gerenian, bankako Marie-Christine Iribaren sei gerenian, edo e Sebastian Iturriago larraintara sortzigeren lekian. Boska kampainan jamanen dien lemak dia filiara hanitzeko laboantxa egunko merkatiak galtegiten diana edoe unguamena errespetatzen dien laboantxa. Patrik Etxegarai haitageia. Filiara guzia behar ditu lagundu. Aniz uh, laboantxa mota bada e, eskolegian. Laborari guziak denak launduko ditu. Gero eben uh, biztan dena ondoko hilabetetan paka hori aipatuko da. Berriz eben 2008 eta dosierak e, beti bera dira. Eh? E, da, mendisaila, doziak guziak ben, segituko ditu. Jia sindikateko iban pebeten lehentarzunetan da aldiz gazten instalazioa entzuten dugu. Estan instalazioa eta transmisoa. Uste dut hor badela Eh, lan uh, eh, gotior bat uh, eh, janik inadena, uh, laborantza gambara ekin. Ber, berdugu uh, gai hori uh, be, denekin berrize, uh, berrize plantan ezari eta eta sustut atibidi bat uh, atseman uh, emengo laboriaren zenta importanta da gure laborantza indako izan dadin uh, anis laborari, giretik izan dadin anis uh, askuntza eta Bestalde, FDSO eta sindikateko haita gehiek erandie departamentiko laboantza kambiak indar handiek ezari dutiala uskaleriko egituraren indartzeko laboietaik ahalbezain hulan izateko.